ЦИК. Хмара своей шовинистической агитацией отуманил и без того слабо разбирающихся в политическом хаосе подольской действительности 1921 года упомянутых выше осужденных. Суд, бессомненно, считает, что помилование осужденных по Китька Топоровского и Поляруша будет иметь большое значение и влияние для тех, и над теми тысячами подобных, которые находятся за границей, занимаясь еще по своей несознательности контрреволюционной работой. Акт помилования будет способствовать разложению и отрезлению и неизбежному, но добровольному переходу на советскую территорию с чистосердечным раскаянием и просьбой о прощении обещанием верно служить и защищать дело рабочей Крестьянской Республики. Председатель чрезвычайной сессии подгуб суда Леплевский, секретарь Фельдман. Президія ВуЦВК не вняла просьбі і відмовила в амністії, яку й проголосила. Вбивство ж учителів Семена Харченка Харчука – Пилипа Іванова та Василя Яблунівського обставили як десерт до свята жовтневої революції. Українських повстанців було знищено 7 листопада 1924 року. Символічно, що підписи під актом про їхню смерть поставили виключно представники братніх народів. Полномочний представитель помощника губернского прокурора Санин комендант ГПУ Раскін, лікар ГПУ Перельмітер, а завірив їхні підписи секретар ПГО ГПУ Асанов. Ворожі раси утверджувалися на нашій землі. Останній рейд в Україну. Під час весняної посівної кампанії 1925 року практично в усіх повітах, а особливо Проскурівському, Гайсинському та Могилів-Подільському, відбувалися повстання селян проти совєтської влади. А радше це були не повстання, а бунти неозброєних селян і селянок. Зрозуміло, що без досвідченого проводу селяни були приречені на поразку. І Яків Гальчевський приймає рішення вертати в Україну, щоб очолити боротьбу. Наприкінці березня 1925 року отаман Орел з невеликою групою найближчих сподвижників знову переходить кордон. На цей раз він простує в могилів Подільський повіт як найбільш сприятливий для підняття повстання проти російських окупантів. Могилівська округа, де ще з минулого року лютував голод, стала епіцентром повстанчого руху на Поділлі, а можливо, і в Україні. Голод найтяжче вразив. Ямпільський, Яруський, Бабчинецький, Озаринецький, Яришківський, Муровано-Курилівський, повіти Могилівщини. Перед жнивами голод охопив 90% жителів Придністров'я. Зрозуміло, що для підняття повстання проти совєтської влади момент був сприятливий, та все ж на дворі був 1925 рік. Не 1919, навіть не 1922. Резерви войовничого українства практично вичерпалися. Хто був знищений чи вивезений до Сибіру, хто переховувався на Донбасах чи Кавказах, хто зламався і почав прислуговувати владі, щоб зберегти своє тепер вже нікчемне життя. І все ж загалом в Україні в 1925-26 роках діяло не менше 25 збройних формувань до 25 бійців кожне. Могилівський прикордонний загін ГПУ виявив орла в перший день квітня. 1 квітня на світанку повідомляли прикордонники кінною бандою в 10 чоловік, добре озброєних гвинтівками, револьверами і бомбами, здійснений наліт на село Богушівку бандою пограбований кооператив і розгромлена сільрада, причому канцелярія знищена, а списки членів КНС забрані бандитами. Керівника банди, якого бандити називали пан Сотник, опізнано. Це відомий отаман Петлюрівської банди Гальчевський, який оперував на Поділлі з 1920 року. Після розгрому сільської ради Гальчевський звернувся до селян з промовою і заявив, що прийшов для боротьби за незалежну Україну.